Book 2 95 კავშირები მეორე კავშირები 2 როდიდან აღარ მუშაობთ როდიდან აღარ მუშაობთ ქორწინების შემდეგ ქორწინების შემდეგ დიახ ის აღარ მუშაობს მას შემდეგ, რაც დაქორწინდა. დიახ, ის აღარ მუშაობს მას შემდეგ, რაც დაქორწინდა. მას შემდეგ, რაც იგი დაქორწინდა, აღარ მუშაობს. მას შემდეგ, რაც ის დაქორწინდა, აღარ მუშაობს. მას შემდეგ, რაც ისინი ერთმანეთს იცნობენ, ბედნიერები არიან მას შემდეგ რაც ისინი ერთმანეთს იცნობენ ბედნიერები არიან მას შემდეგ რაც მათ ბავშვები ჰყავთ იშვიათად დადიან სასეირნოდ მას შემდეგ რაც მათ ბავშვები ჰყავთ იშვიათად დადიან სასეირნოდ როდის ლაპარაკობს ის ტელეფონზე? როდის ლაპარაკობს ის ტელეფონზე? მგზავრობის დროს? მგზავრობის დროს? დიახ, მაშინ როდესაც ის მანქანას ატარებს. დიახ, მაშინ როდესაც იგი მანქანას ატარებს. ის ტელეფონზე ლაპარაკობს მაშინ, როდესაც მანქანას ატარებს. ის ტელეფონზე ლაპარაკობს, როდესაც მანქანას მართავს. ის უყურებს ტელევიზორს, როდესაც აუთოვებს. ის უყურებს ტელევიზორს მაშინ, როდესაც აუთოებს. ის უსმენს მუსიკას, როდესაც დავალებებს აკეთებს. ის უსმენს მუსიკას, როდესაც დავალებებს აკეთებს. ვერაფერს ვხედავ, როდესაც სათვალე არ მიკეთია. ვერაფერს ვხედავ, როდესაც სათვალე არ მიკეთია. არაფერი მესმის, როდესაც მუსიკა ასე ხმამაღლაა. არაფერი მესმის, როდესაც მუსიკა ასე ხმამაღლაა. არაფრის სუნი მცემს, როდესაც სურდო მაქვს. არაფრის სუნი არ მცემს, როდესაც სურდო მაქვს. აქს ვაჩერებთ, როდესაც წვიმს. აქს ვაჩერებთ, როდესაც წვიმს ვიმოგზაურებთ მსოფლიოს გარშემო როდესაც ლოტოს მოვიგებთ ვიმოგზაურებთ მსოფლიოს გარშემო როდესაც ლოტოს მოვიგებთ ჭამას დავიწყებთ თუ მალე არ მოვა ჭამას დავიწყებთ თუ მალე არ მოვა ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de